Նախ հիշեցման կարգով նշենք, որ թիվ 1580 բանաձևը, որով հայտարարում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն ճանաչելու մասին, Միացյալ Նահանգների Ջորջիայի նահանգի օրենսդրական մարմինը ներկայացուցիչների պալատը ընդունել է մարտի 3-ին ձայների գերակշիռ մեծամասնությամբ։ Հարգելով եւ ճանաչելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը վերնագիրը կրող այդ փաստաթղթի նախագիծը, գործընկերների քննարկմանն են ներկայացրել նահանգի ներկայացուցիչների պալատի անդամներ Դեմետրոս Դուգլասն ու Փեթ Գարդները։ Բանաձեւի միջազգային հանրությանը կոչ է անում մեջբերում եմ ըստ արժանուն ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը որպես ազատ, անկախ եւ ինքնիշխան ժողովրդավարություն։ Փաստաթուղթը գոհաբանում է Արցախի ինքնորոշման համար մղված շարունակական պայքարը որպես բազմաթիվ ազգերի ոգեշնչման աղբյուր, որը դարձել է նախկին խորհրդային միության փլուզման կատալիզատորներից մեկը։ Միաժամանակ շեշտվում է, որ Արցախի ժողովուրդը ցուցաբերել է տոկունություն եւ անսասանություն պատերազմի կոտորածների, տնտեսական փլուզման եւ այլ ցանր դժվարություններին առերեսվելիս։ Դարձյալ հիշեցման կարգով նշենք նաեւ, որ Ժորժիա նահանգը ի թիվս ԱՄՆ 42 նահանգների պաշտոնապես ճանաչել հայոց մեծ եղերնի փաստը, ընդունելով թիվ 904 բանաձևը, որով ապրիլի 24-ը նահանգում հայտարարվել է ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օր։ Միևնույն ժամանակ Անուշադրության չմատնենք, որ նույն Ջորջիայի նահանգի ներկայացուցիչների պալատը բոլորովին վերջերս ընդունել էր հայտարարություն, որով դատապարտվում են Խոջալույի 1992 թվականի փետրվարյան իրադարձությունները, ընդ որում դրանցում մեղադրում է հայկական կողմը։ Այնպես որ Ջորջիացի օրենսդիրների վերաբերմունքը մեր ժողովրդի նկատմամբ ամենևին էլ միանշանակ դրական չէ, ինչը, կարծում ենք, բացատրում է նրանց մոտ անհրաժեշտ իրական տեղեկատվության բացակայությամբ։ Այնուամենայնիվ ԼՂ միջազգային ճանաչման գործընթացը, որն Արցախի իշխանությունների արտաքին քաղաքականության առանցքային ուղություններից մեկն է, իդեմս Ժորժիայի օրենսդիր մարմնում ընդունված բանաձևի շարունակում է իր կայուն առաջխաղացումը։ Այս համատեքստում, որպես նախընթաց քայլեր, հիշենք նաև Միացյալ Նահանգների Ռոդ Այլենդ, Մասաչուսեթս, Կալիֆոռնիա, Մեն, Լուիզիանա նահանգների, Ֆրեզնո քաղաքի, Ավստրալիայի Նոր հարավային Ուելս նահանգի Իսպանիայի բասկերի երկրի պետական կառավարման ներկայացական մարմինների համաժեք որոշումները։ Այս կարևոր իրողությունները անշուշտ եւս մեկ ցայտուն վկայություն են, որ ԼՂ միջազգային ճանաչման խնդիրը որպես անխուսափելի անհրաժեշտություն հետսհետե դառնում է օրակարգային հարց աշխարհի տարբեր երկրների ու դրանց տարածաշրջանային օրենսդիր մարմիններում։ Կարելի է արձանագրել, որ միջազգային համայնությունն աստիճանաբար հանգում է այն անժխտելի իրողության հստակ գիտակցման, որ Արցախի ժողովուրդը ինքնիշխանություն հաստատելով պատմական բնորանում ձգտում է ժողովրդավարական համընդհանուր նորմերով առաջնորդվող իր պետության միջազգային ճանաչման, ազատ եւ ինքնիշխան ժողովուրդների ընկերակցության մեջ իր արժանի տեղին։ Ավելին, նաեւ այն հերանեկարի գիտակցման, որ Արցախի հանրապետության միջազգային ճանաչումը կարող է կարևորագույն եւ վճռորոշ դեր խաղալ Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտության ղեկավարման գործընթացում, նպաստել տարածաշրջանում տևական խաղաղության եւ կայունության հաստատմանը։ Ինչ վերաբերում է ԼՂ միջազգային ճանաչման անշրջելի գործընթացին, մեզ հետ հակամարտող երկրի Ադրբեջանի արձագանքին, ապա ինչքան էլ փորձենք անտարբեր մնալ, այնուամենայնիվ Անհնար է թեկուզ եւ չքմծիծաղել տարածաշրջանային ու աշխարհակահաղական վերափոխվող զարգացումների խնդրում Բաքվի հավկրության աստիճանի հասնող անհերատեսության վրա։ Պատկերացել կարելի է միայն Մինչդեռ դա իրական փաստ է։ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունն օրերս հանդես է եկել ամերիկյան օրենսդրության սեփական մեկնաբանությամբ, հասցեագրված ոչ թե մեզ արցախցիներից, այլ Ժորժիա նահանգի եւ իդեմս նրանց լղը անկախություն ճանաչած նաեւ մյուս նահանգների օրենսդիրներին։ Այո, հենց այդպես։ Արևելյան Անդրկովկասի, հիմա Արեմտյան Մերսկասպիայի այդ տարածաշրջանում կամ ներկայիս Ադրբեջանում եկել են այն եզրահանգման, որ Միացյալ Նահանգներում առնվազն ոչ բոլոր օրենսդրական մարմիններն են հստակ պատկերացնում ամերիկյան օրենսդրությունը եւ դաշնային ու նահանգային իշխանությունների նույն այդ օրենսդրությամբ կարգավորվող իրավունքներն ու պարտականությունները։ Այսինքն այն, ինչ պետք է մեկնաբաներ, ասենք, Միացյալ Նահանգների պետքարտաղարությունը, անում է պաշտոնական Բաքուն։ Ըստ երևույթին, ադրբեջանցի դիվանագետները Աբշերոնի թերակղզում ավելի քաջատեղյակ են ամերիկյան օրենքներին, քան իրենց գործընկերները Միացյալ Նահանգներում։ Մինչդեռ պաշտոնական Բաքուն մի կողմից կամահրում է միջպետական հարաբերություններում էթիկայի անգամ տարրական կանոնները, մյուս կողմից ի զորուչ է գիտակցել դարձյալ տարրական անճշմարտությունը, որ այս կամ այն ժողովրդավարական երկրի, մանավանդ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների թեկուզ եւ տարածաշրջանային կառավարման մարմինների մակարդակով արտահայտված դիրքորոշումը որոշակի պահի վերածվելու համընդգրկում գիտակցության վաղ թե ուշ կարող է հանգեցնել բարձրագույն իշխանությունների համարժեք որոշման։ Կարծում եմ, կասկած չկա, որ Բաքվի իշխանական վերնախաում կորցրել են ժամանակի զգացողությունը։ Դու իզնիսկ չգիտակցելով, որ ԼՂ միջազգային ճանաչման տանող աշխարհակահաղական գնացքը վաղուց արդեն մեկնել է, եւ այլևս ամենևին էլ իմաստ չունի կառամատություն ձեռք թափահարել, այն կանգնեցնելու եւ կամ օթը տատանելու, թող թույլ տրվի ասել, թեկուս ինքնաբավարարման միջոցով հաճույք ստանալու համար։